บุ๊กทูสองดวดวสมาชิกครอบครัว familia familia ปู่ตา เด d o dedo ย่ายาย Baba. Baba. เขาและเธอ Той и та. Той и та. พ่อ Татко. Татко. แม่ Майка. Майка. เขาและเธอ Той и та. Той и та. ลูกชาย с и н с и н ลูกสาว керка керка เขาและเธอ той и та той и та พี่ชาย น้องชายบรัตบรัต พี่สาว น้องสาวซิสตราซิสตราเขาและเธอตอยอิตาตอยอิตา ลุง อา นา ชิชโก ชิชโกป้าอานาเต็ดกาเต็ดกาเขาและเธอตอยอิตาตอยอิตาเราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่สเมอดนาฟามิเลียนี่สเมอดนาฟามิเลีย ครอบครัวที่ไม่เล็ก Фамилијата не е мала. Фамилијата не е мала. Кропкруа јај. Фамилијата е голема. Фамилијата е голема.